egin ezagun borroka! Hau da eraiki nahi mundua! Gutxiago lan egin, hobeago bizitzeko! Jendetza bildu da bai baionan, manifestaldia bukatze hartzenean, azkenak oraindik ez ziren geltokitik abiatuak, edabide guziek galdera bera nuen, ea lab sindikatua aintzineko banderolaren ondoan utziko zuenez intersindikalak, argitxu dufo labeko bozera mailea etortzen gira ber itzordura, zergaitik ba, indartu nahi eh, indartu nahi dugulako itzordu hori, oso garrantzitsua baita ba, gerozta gehiago izaitea karrika, karrikan gaur, baina hala ere, ez gaituzte eh, ezabatzen ahal borroka hortatik, edo horoko gean eh, ipar euskal herritik azken finean. Beraz, eginen dugu gure bukaera propioa, merkatuan, beste urteetan egiten genuen dezala denok elkarrekin, gure diskurtsoa ere a, plazarazteko gaurko borroka egunean ez da istilurik izan eta labek usaian bezala banderolaren gibelean ez, baina ondoan egindu manifestaldia. Erretreten erreformari doakionez, berrogoita bederatzi puntu irua aplikatu ondoan eta konstituzio kontseiluak elegitea gibelera bota ondoan, ea galdegina izan den erreferenduma onartuko duen Emmanuel Macronek da galdera orain, ea aukerak ikusten dituen galdegin diogu Jean-Pierre Hetxovegi zefdeteko kideari. Legeak, eh, le, eh, boskatoa izan da hori egiteko eta traba trabaguziak emaiten dituzte, haren lagunek emaiten dituzte trabaguziak, orduan badaba zerbait demokrazia aldetik. Erran dugu krisia bat bat zela, erreformari buruz urtahilaren astapenean, gero ateratu da krisia sozial handi bat, ekonomikoa, nola ez, hiru mila miliak zort dituzte, guk ez dugu onartzen zer detenen izenean, eh, diru hartzea erretetako eh, erdetako kutsan. Orduan eh, orai krisia demokratiko bat dugu eta hor ezin dugu onartu berroita behatzikako txiru artikulu horrekin ezin dago bernatu. Hain zuzen, alda mugimendukoek korona bat eman emanazioten Macroni buru gainean, nahi duen guztia egiteko poderea hartzen duela irudikatzeko, Sebas Christi. Bai, eh, bo, irudikatzeko eh, Macron eh, errege bat bezala ari dela, ez duela bat ere jendea edo gizartea entzuten, eta bere gain hortaik ari dela nahi duena egiten eta ezoiko irudia ere komunitate kurduak elkartasuna adierazi nahi izan diela euskaldunei eta frantsesei haien bandera eta musikarekin alaituz manifestaldia. Ogoi bat ziren horietarik batekin mintzatu gira. Dubi 20 an juzia baion, honi la por des amie, des basque, des, des francais, Solidarité voilà contre le loi de Macron euh, non jusqu'à 64 ans de faire travailler des gens quoi. Il est Bitan zatitu da manifestaldia bukaeran, intersindikalak herriko etxean bukatu du eta lab eta aldak merkatuko plazan. Hitza hartu du bertan garbina aranburu labeko idazkari nagusiak. Ego Euskal Herritik miresmenez begiratzen dugu Ipar Euskal Herrian zer nolako lana egiten ari zareten. Lan eskerga, lan handia, zorionak eta txalo bat bihotz bihotzez. Ondoko zordua beraz asteazkenean, erreferenduma onartua izanen den edo ez, jakinen baita egun hortan.